Орешті не так біль ятрив душу Тараса, як розпікала свідомість сорому і за себе, і за товариша невдаху, що зловили гаву, довірившись дядькові у старорежимному картузі. Чого лише варта Тарасова втеча, щоб отак пропасти ні за цапову душу? Може, не слід було повертатись по комсомольський квиток? Найбільш допікала Тарасові думка, що він мало що встиг зробити для перемоги. Та ось почулись важкі кроки. Відчинились двері, і солдати вивели бранців на двір. Дюжина автоматників і двоє солдатів з лопатами повели на розстріл двох змучених голодних росіян. За конвоєм німці ще гнали гурт людей із села. Ось і ліс. Вітер тоскно завив, плакала. То гнала, як ніколи в житті, і Тарасова душа. Невже кінець? Він безперервно крутив, вертів пальцями, доки нарешті не звільнив руки товариша, які тією ж мотузкою були прив'язані до Тарасових рук. Минув іще якийсь проміжок часу, і супутник теж упорався з вузлом. Половину діла зроблено. Тепер настали найважчі секунди, що вирішать жити чи вмерти. Тікаймо. Тарас стрибнув в один бік, товариш другий. Солдати конвоїри спершу отетеріли з несподіванки. Їхня розгубленість тривала е, зо дві-три секунди. Тарас біг спотикаючись, стрибаючи то в один, то в інший бік, аби не стати мішенню для німецьких автоматників. А ті вже відкрили вогонь, кулі свистіли повз вуха над головою впиналася в пеньки, вризалася в землю, збивали гілочки з молодих берізок. З якимось нелюдським криком упав, прощаючись життям, Тарасів супутник. А позаду шеленіли від люті німецькі автоматники, горланили, навіть верещали, так жаль було їм випустити зі своїх лабет полонених. Від сильного удару праву ногу Тарас упав, бою не відчув. Треба повсти далі, устигнути б. Він, не зводячи духу, рвонувся вперед. Ще мить, ще секунда на межі між життям і небуттям, і Тарас врізався у чагарі. Кущі хвоськали його по обличчю та дарма. Треба ж поспішати вперед, а дихати ставало дедалі важче. Тарас і сам дивувався з того. Як він міг витримати такий темп, де взялися в нього виснаженого тифом сили? Стрижанина ніби затихла. Тарас дістався до узлісся і зупинився. Серце калатало, як шалене, в грудях пекло, хотілося пити. Страшенно боліла права нога. Тепер він відчув, напевне, що німці поцілили в ногу. Перед ним болото, поросла чигарями вільхою тонкими берізками на маленьких острівцях. Подекуди лежали уже струхлявілі стовбури мертвих дерев. Шкандибаючи, Тарас подався до болота. Роздумувати не було коли. Німці за кілька хвилин наздоженуть його, і він кинувся в багно. Води було по пояс, ноги грозли в мулі, ледве переставляючи ноги, напружуючи рештки своїх сил. Тарас просувався далі й далі вглиб болота. Мокра одежа прилипала до тіла, і воно тремтіло від холоду і нервового напруження. Біль у правій нозі став зовсім нестерпним. Хоч як Тарас змушував себе йти далі, але йти уже не міг. Пересилюючи себе, він дістався до стовбура поваленої сосни на острівці, виліз на нього. Роздерши сорочку, рукава і верх якої були ще сухими, Тарас перев'язав рану. Тепер він притиснувся до коріння сосни, ніби зрісся з ним, з його кореневою гілкою. У лісі почувся гавкіт. За кільканадцять секунд на берег болота вибіг солдат з собакою на поводі. Пес рвався до болота, бігав сюди, туди і навколо хазяїна гавкав, знову нахиляв морду до землі, принюхувався і гарчав. Солдат роздивлявся у всі боки.